Ciu oni povas lerni compaton? Ne malhavebla homa visaggio de medicino. Al curacisto cae al medicina personaro homo confidas sian plei altan bonum, la sanum. Crom profesiezzo iliai plei desirindai virtoi debus esti compato cae sorgemo pri la pacientoi sed tiai homai virtoi malofte estas denascai. Al multai el ni, sen dube, ocasis specti iun parton de la furora televid serio Doctoro House, dissendita unue en usono ecte du mil quart. La protagonisto estis misantropa curacisto detectivo, iu spezza Sherlock Holmes, genia diagnosticisto de rarai malsanoi per ultramodernai technicoi. Quancam ficcie, li simbolis la nun tempan realan superregadon de ege multe costa technologio en medicina curazzado, ie mal profito de hom focusigita aliro. Compreneble, ciu respectinda medicina institutio esperas che la personaro crom alt profesie, relatos compateme caesorgeme alla patientoi. Sed ec la plei prestigia institutio nes cias ciel instrui al siei laboristoi conduti lautiui desirindai sintenui, despli che malfacile estas precise difini cae listi ilin. Israela, prescau plene privata medicina instituzio, acceptis la defion, cae malfermis lerneion pri tuta inclusiva profesiezzo en San Servo. Giai lernantoi estas laboristoi de hospitaloi cae ambulatorioi, el ciui facoi cae i niveloi, curacistoi, directoroi de facoi, geflegistoi, helpantoi, officistoi, technicistoi cae i gepurigistoi. La unuae cursoi temas pri interpersona comunicado, cadre de sentema pri attento de paziento per empatio cae compato vera ambizia programu, por cies plenumigo oni besonas noviga in medion cae metodoi. Male all'antaua e simila iniziatoi, basitai sur per computila virtualae cursoi, citie temas pri lerneio cum realae, comforte forte meblitai, cae decoratiitai classoi. La classaro estas heterogena, ciui lernas cun ciui, cae ciui ensorbas la saman materialon. Tio ebligas cun habigon de travivajoi cae profesiae espertoi, cae donas la senton che lernado de homai valoroi estas giusta cae NEMAS malhavebla neceso por ciui rangoi en san servo professor Shuki Shemer, presidente della prestigia medicina istituzio, cai iniziatinto della Lerneio, declaris en interviuo. En nia hospitalo povas operazii la plei capabla chirurgo, e plei alta tecnica nivelo. Maestre di sigi histoin, au perfecte anstatauigi cora in valvoin, au genuoin, tamen, se ni ne capablas doni al paciento anca uciu in alia in servoin, cune cun homa varmo, ni agado ne estos suffice bona, cae la resulto ne estos contentiga. Giuste la componantoi de homa varmo ni desiras acirigi al nia scipoi, nur tiam ili atingos plenan profesiezon. En tia vortoi oni certe povas rimarki la fierezzon cae mem fidon de presidente de privata medicina instituzio qui udan al alta tarifoi povas havigi al si la plei moderna naparataron cae la plei alt nivelan curazistaron. Compreneble, Bedaurinde, ne tia estas la situatio de la nazia sozia assistado. Tamen, oni povas esperi che giuste l'aspertoi cae atingoi de la lerneio pri empatio cae compatto, tra cae positive influos ancau la publican san servon, directe al pli fortigo de la homai aspectoi, tiom gravai en curazzado.